Itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamandu. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Aste juntan, Charles Bidegainek erranen daiku Arantzalek ez zela GPS beharrik jakiteko nun ote zabiltzan. Jose Antonio Azpiazu kaldiz legen beltza dela eta izuriteaen arrazua nulazez, gien bekatorosena dela. Josu Martinezek Euskal Pesoen ihesaldiak diela eta Jose Mari Sagardui gatzaena aipatuko deiku hama hiu urte juntan preso ihes egin nahian. Ahatzegabe laurentxe hor dukegula bekantu gomendioekin. Gomendioekin. hasgitin. Lesoko blas olabarieta etzen behizenak pentsaz lezaken bezala lesokua, baizik eta pasaiakua, gipuzkoara, haleike. Hamar aurridetaik laugerena zen. Hamazazpi gerren mente hartan, Pasaiako herriak itxas etzian beste lan bide handik eskentzen, be familiaen soka Lucia betidanik itxastara izan zen. Blas ebai. Hamabi urtetan hasi zian be itxasoa ekilanko istoia. Adin hartan, Louis Hamabost Frantziako erregiaren zerbutsai bezala hasi zen. Ez mahain baten unguian zerbutsai, bena erregiaren armadan sumaitek timbre kolekzionatzia pasionetzat balin badie, hunek armada, gerla eta guda zutian. Garai hartako mundiaen lau kantuak jo zutian hortako. Mila zazpia eta laueko agorilan, malagan, espanulekin ustartuik frantziako armada gerlan dabil ingletera eta herbereetako soldadoen kuntre. Gure lesoko blas olibarieta hantxe dugu, sütsu itxajuntziaren barnen lehen linietan halako batian, etxaiek urtukitako delako bule batek zankua musten deio belhainaen alde gainetik. Gangrenaik jin ez dakion, segabat harreta, lekun gainen beste puzkabat musten diote eta segidan burduin gorriarekin sohaio azten zaurian infekzioik jin ez dakion. Huna goeblas zankamutz dugula. Nahigabe hunek ez teio hatik gerlako dian builta mustuko. Frantziako zerbutsaritza utzik, Espainulen zerbutsai bilhakatuko da. Hantikat, Karaibietan edienen dugu, Kuba aldian, Espainiako konkistadoreek indianoei egin uhuntzen piraten erasoetik zaintu beharrez, edoe, behe asago, Kolombiako kostetan, inglesekin bü egiten, nunez den Algeria bazterian piratei oldartzen. Kasuhuntan, gaski kalkulatu abordatze batetan, beso bat galtzen du. Morro batek zafla muzten deio. Huna gu eblas, zankamutz eta besomutz. Bena badu odol gu egizunak. Berrize badua itxasu Han batalian, hor batalian, italiaren kuntre, ara berriz hego amiketa aldian Inglateraen kuntre. Tio eta ke artian zegoela, hainbestenaekin, etxaiek tiatu bala arabat egiten du blazen itxasuntzi hegian balak egur zizpiopat zapartazten du eta zizpiota blasen begi batetan sartzen da. Huna goe blas, zankamutz, besomutz eta begi bakotz. Benanulaz, zanko bat, beso bat eta begi bat batzen zaitzon berriz sartzen zaiku bat alian. hantsek berrize, Kolombiako Kartagena hirian aitzinian dugu, inglesen kuntre beti hiutan hoita zazpi egun jain zukian gudahunek, hilak basterotan utzi zutian. Lurian, hurian, itxasuntzietan, korpitzak usteltzenai, legen beltzaen kosa agertu eta gueblas hartaz kosatu zen. Eta nula zoaikuan, korpitzati baten mustiak etzian deuze kumpuntzen ahal, gueblas hiltzen. Gueblas hiltzen. Utsu mandokar! Utsu Zatozte erik galek kompainiaren berria deskubritzera. Xiko! Dantza eta musika ikusgarria denentzat, bost urtetik goiti. Otsairaren amalauan, igandearekin, atxaldeko bostetan, senperen lajeko kulturgunean. Seetasunak eta egeserbak, ego lapurtiko iriguneko webgunean, edo 06, ilu bost, bat sei, bi bost, beheratzi bat, zenbakirat deituz. Zenbakirat deituz. de gain kisesiz. Kisesiz. Kisesiz. E, Charles Bidegen oaikuan e, be itxasuntzi bat hartu eta itxas zabarilat? Bai, onartu behar dut eh, itxasua ez durula anitz eh, aipatzen ni baiona dere aurre nintzelai, pixka bat, beti bizkarrez ginen. <laughs> Itxasua zen, zen bat ere dure ere moa bilia ginoen beti berne kaldera, eta... Ata, segur ata eh, mendu hortan eba dela hiztegi bat? Bai, bai, bai. Oden, erun aipatu nahi nituzte mar, markak. Markak frantzesez detzen dituzte, enoztez, ezamer, eta zer da, zer da hori marka. Eh, Itxasua nik ikusten bali badut, hori litate ere bat, aloj bat, ba, ez dakin nun nahi zen. Mm. Eta aldiz, errantzaleek behar dute jakin nun diren, arrainan nun diren, landierrat nun diren, eta hor duan, atuna badute, eh, orientazioa hori uh, izaiteko, arrapatzen dituzte kostaldian puntu batzu, urrundik ikusten direnak, eta bi lego ola dinez badakite nundiren, eta hor dian itxasuan leku batean balin badaude, leku horri, naiz itxasuan den, ematen diote kostaldeko edo barnekal edo e, eh, itxas, e, eh, itxasuan ezten leku bat, e, nola egan behar da, kostaldean den leku baten izena, esplikatuko dut. Bai, hori mexi, bai. Eman nun baiten zonuen, to, arraina badakan bon manikan kanpon bat. Eta zendako, bazuten leku bat, alinatzen zuten zenola urxuia mendia, eta hiendako urxuia kanbo da, eta jo ondarribiko eliza, eta eta biek egiten dutela junta hori zen kanbo. Eta kanbo zen endaia den leku bat. Hori gana dut, marka, uh, marka ikusten da, nunden, bainan lurreko izen bat. Ordean, uh, eh, lehenik erreteko arrantzalea pixka laboraria bezala karta behar duela, nik endaian anitzetan zahar batzu entzun ditut erreiten hor aintzian den itxasua baratzia detzen dutela. Eta okay. baratzekariak, anlo arrainak. Eta erreite dute ziluan badela eh, erreka bat, alako zulu bat, eta horret frodatzen du, erreka ez dela baterik uh, ura duen tokia, dela zilo bat, eh, eh jaben bezalako zerbait. Eta ezautu du denboran, dizon charmanta, dizon kaana, gazteik hilzen, larrarte, euskal erakustotian ahizen lanian, eta berak ikertu zituen, eh, aniz gustatzen zitzaion, eta itxasua eta horren mundua, eta aipatzen zuen arrantzalen katishima. Eta zer zen, ahatzelen katesima, itxas untzian, kapitainar, patroinak, errezita ahazten zuen katesima gazter, beste marineler. Eta katesima hori etzen Elizakoa zen, e, leku hoien zerrenda ikastia buruz eta diakitia nuntziren. Ah, Etxemplu bat ematen dut, esklabota. Esklabotze eta esklabe, eta hori da, Miarritze inguruan bada belza etxe famatu bai, bat, bai. hor nunbait antzinean esklabota eta ordean nola alineatzen zuten bordarain eta beste punta bat eta la Villa Eugeni, oai l'Hotel du Palais baita, uh, eh, Saint Charleseko Elisa eta hor badaleku bat esklabutza detzen dena. Eta hori da marka. Mm. Eh, eta horian anitzetan, eh, importanta zen hori, karta hori, belarra rauza bera da, bestu matez, epatuko dugu, eh? nunden belarra. Oi, e, surfari esker ezaguna da, baina rantzalet bazakiten zer zen. Eta alde batetik jakin behar zen behaz, nun ziren leku hona, garaina japatzeko nun entzen eron behar, eta kontatzen du, e, izan zela mila behatzi egun eta ama bian, eta itza, eta ehun eta berroita hamar hil ziren Bizkaian. Ta batzu salbatu ziren hain zu zen zuten eta omen da errantzale bat detzen baitute gatu arraina hori zuen izen doitea, eta hart bermeo induruan katisima ikusi eta ikusi zuen nuntzen lekurik oberena eta tempesta pasatu zitzaien uh, eh, zara makurrik egin dabe. Hori da marka. Beraz, zer nahi dik, eh, itxasuan da bilanak lureko errealitatea ez egitu behar dira. Hori bera, nik ementik aduxen eh, ditut, e, e, baitira itxasoko laborariak nahi behar ima da. Kamboko arraina hori, ez nula zen? Gatu <laughs> arraina izen loitia, bai. eta kambo edo, edo izaiten alabeste zerbait, lureko izena, baina itxasuan da. Otsailaren amairuan, senpereko iauteriak. Amajetan, asoale jaketa. Ordu batetan, bazkaria eraitua. Egunean zer, animazio eta jokoak. Ostetan, desfilea eta zanpantzaren hauzia. Eta bukatzeko, gaualdia ostikenean. Gaia, majazki bizidunak. Konzertuak, tumatx eta regezortzi. Gaualdia, Barroko Zaharrak eta Kerarri Gaztetxeak antolaturik. Laurentz Etxegoen, welcome to Utsumandoka. Ue, egun hon, euh, Dominik. Eta entzule huer, perfusta. Bai, txekira. Eta badiak egin itxe? Ze, entzuleak, omen gaitzeko dimata baduk. Badiak gu. bena, beharre e, euh, irratian giela, ez ikusten ere bila bestela. <laughs> Behala galduko zintuzke. Behala Suposatzen jat, eh? suposatzen jat. Eh. Artako, da, irratia haitatu. Ez da bai, justuki, itxusien e, dako behita. eta ez gintian, telebistako galtuak uh, eskaz, eh? Eta bai, gaitzekoak hi omen justu eskola telebistan. Bai, hie bai, ze um, aljezira Ah, bai, bai, hori, bena ez duk behar, eh, ez duk modan, bai, eh, hop, hop, hop. Ala jinkua. Ordin, takuma. Ez, ez, ez, aldiuntan ez diat bate uh, kentzazpi edo esne beltzen uh, eh, diskaberria aipatuko. Ah bon? Ez, ez, zenta ez baitut sobera gaizki erraen nahi. Ez dut nahi gaizki keran, ordin erraen nahi dik, ez ez bata ez bestia gustatzen. Azra egin etxean etxan badat putiko bat ama hiru urtekoa, eta hanbuk laida behatzen uh, eh, uh, esne beltzen azken Eta azianizi. Deja, eta huare hasten duk asetzen, zenta, esplikatu dio, zentako enean eh, sobera, afe, zentako nindian. Azta maiten dira biziki komerziala dela. Eta sekulan baino komerzialago. Ha, ez dira heneko eksperimental nahasketa hola rapi, trad edo. Ebe, e, just, e, azta maiten dira e, bai moldaketak eta dena oso komerziala dela. Eta azken Bon, eh, hain txekatzen zendako ben oguz egiten, uh, olako haiteak egiten dutenez, agian arrakasta habo ukaiteko edo ez dakit sartu hietan sartzeko edo beste. Bena, bola... Uh, eh, eta kentzazpi berre izan? Eta bai, ordean, kentzazpien lehen zingola entzun bezain fitea, ordean, dejolatian undian. Eta errantzia, kambioa zatekila. E, kambioa zatekitzen unden, kambioa, bena, azamaiten dut, ene ikuspuntutik bederen, e ez dela entzinamentua hondik alderantzi zenetako gibelapen. Horregatik ez gira abo luzatuko. E, horri, esemia enesemia bahu, haik badik nuren zuten din goizetik eta Ez dakite. Eh? Euskadi gaztia, hasteko, ba, ba. eta nahidiko hai, eta eh, Julien Bieber edo nula deitzen da. Biber, oe. Biber beltz. Oe, oe horrekin, horrein hoi espada komerziala. Bon, uh, eh, gaztentako, horregatik, hau dela, eh, bon, jakina da, eh, nahi baduk arrakasta ukan nire taldiaekin edo disken txalmentetan, uh, ze publikoa uh, begisatzen dukan, duk ama bi, ama urtetaika, uh, ale, ogoi, ogoi... Uh, edo eta... Eh? Hamasei eta... Voilà, ale, hamasei eta, uh, olako publikoak zerkatzen die, eta be adin hortan zer justoki be e, kanpoko musiketan ze maite dien ikusik, ebe eskualirian e, ere, alagizako taldiak sakatzen dute eta entzuten dutie. Eta ze maiten diat, hor, ebe, wala, dela hildo hortan, hor bon, agian alindian ere bon, biztan dena, de, diende horiek, e, esne belza baduk, kasiko gehi urtea bataian, bataian, beren ofizioaz bizitzeko, eta bon, agian, be, bon, ala, behartuk xailortan sartzia, uke, be, bizipidean elkitzeko, edo, ez, ez dut komprenitzen, mena? Men ez du maite. Ez du maite, egian erteko, ordean, bon, bego, eta ki, proposatuko da izut, eh, zinez komerziala ez den <laughs> kanto ebat, ez du goiko kantoia, kanturun eh, gibel jamanen gutu, Eh, horren uh, dugun kantaia uare musika komerziala inbartian egindik, Bena, eh, aldi hortan, eh, etzen batea lagija, duk fremin muguruza, bena dut taldiarekin horretzen izan esperientzia bat. Musika komerziala egindik gu eirautzalarin fir firminek? Uh, de manifest ez, ba, ez bada kantue komerziala, ez dakit, uh, voilà, kantu erresa eta, voilà, e, publiko, zabalaen hunkitzeko eh, eta beste. Bon, bena dutekin e, izan zian eh, esperientzia, ez zian batea lagija, zinez uh, zen, ez duk erresen entzutia, agian zure entzule goentako ez dakit uh, kantue aproposa denik, bena behitxin ba, bortaik, odian, haitatu diat el derecho de vivir en paz, kantoia, duk kanto famatu bat, baina harra hartu eta harra dut taldearekin, eta hor baduzie zinez komertsiala ezten kanto e-baten adibidea. Horrenek konzertu batetan ikusten itean, zerten zitea esafola jeli bat, eta han mölöz batekin, eta zitea, eta zea, ba, esafola jo eta dutekuak eh. firminekin aurkeztu zialek. Oizan, proiektu hortan, bom, ez du iraun ez den komerziala. <laughs> talde eh, oso honak euskal egin ez dia ezagutuk izan ez peitzien komerzialak azkenian. Eta oartzen gira azkenian euskal untan, tipi untan, ebe... Eh, Best... bezala gira? Bala, bestek bezala. Uh, Berbean era la eh, dela sistema eta nahi baduk uh, musikaz bizi ebe, bon, beste autu, ba, motako autuak egiten altuk. Bena, ala ere, bon, uh, adibide franko badia, justoki, be, ala sisteman sartzen dira eta ber ala, iluminuta minuta eterdiko kantoiak eta ala oso paso partu eta guai espainola sartzen die, inglesa, frantsesa, hola mundiotan ere berdin saltuko da eta wala. Jones? Eh? Eta, eta wala, ne, gazten ongitzeko. Bon, dena den, ala, entzunen dugu bat ere komerziala ezten kantoe bat, ene duriko pu, dut taldia Fermin Muguruzaikin, el derecho de vivir en paz. Sunday. Euskara ikasi edo hobetu nahi duzu? Ikasturtean zehar eskainiak diren kurtsuen segitzeko astirik ez duzu? Otsailaren hogeita bitik hogeita seiera, Baionako gau eskolan, Euskara ikastaldia. Hogeita ama bosturen kurtsu eta tipitan, maila guztiek irekia, baskaria eta animazioak murgiltzean, mintzamena eta urehmena indartzeko. Izena emaiteko, deitu aeka, 0 e bost, bost behatzi, bi bost, zazpi, sei, zero, behatzi. Aeka, Euskara praktikoa. Jose Antonio Azpiazu Azpiazu Jose Antonio Azpiazu beriz bagoaz eta izurite legen beltz edo pesta dela kohoren aipatzea, gaude mila seiehun erditsu hortan, suposatzen dut, e, izurite handia, kutsadura handia, kiriak e, moztuta, ipatu dugu, ekonomia erotzen ari, e, alkarre haremanik ez, katastrofea horrek, nunbait, erudun bat, berdu, du, ez dakit, ez da, Ez zuten orduan aipatu ginuen bezala pentsatzen e, mikrobio eolakoik bazenik, orduan nontipaitikan etorri behar zen, nontikote, ze interpretazioan egiten zen? Beno, garai hartan pentsatu oraindiko e, aldean adibidez, emezortzi mende arte, ilustrazio mender arte eta ba, <clears throat> hemengo indara hundiena eliza zeukala, erligioak zeukala, eta orduan olako kalte haundi bat datorrenean, gaixotasun haundi bat datorrenean, ba, zein errua bota, o zein arrazoi dauka, orduan esaten dute, ba, jentea gaiztotu indela, jenteak bekatu asko ekin duela, jentea lizunkeritan bizi dela, eta orduan jainkoak alako batean, izurrite bat edo legen beltza bialdu duela, jakiteko, hemen zegertatu den eta neurriak hartzeko. Eta ikusten da, adibidez, adibidez, eh, aitortzatan, ba, e, jentea eken du testamentuak. Testamentutan agertzen da garbi eta garbi, ba, nola bait, zentzu hori, erligiora bueltatzeko zentzu hori. Nola, ba, e, gu etorriko da, eta e, horrekin niko dugu, eta jainkoak nola zigortu gaitu, ez da pekatu indugulako, eta hori ba, sufritu behar dugu, eta hori barkamena eskatzen, ba, iltzerakoan, ba, jainkoak errukitu dadin, ba, berak nolabait torkizunean ondo ibiltzeko lala. Agertzen da hori idatzietan? Bai, bai, bai. Idatzietan, testamentutan garba, garbi agertzen da olako zera, eh? Eta, zera, jaunkoak bialdu duela, baina ez bakarrik idatzi e, partikularretan, olako testamentutan, eh? baita ere, e, igual, instituziok e, aginduta esan dako e, e arrazuietan. Baina gehien bat, gehien bat hori pribatua izan zen. Eta orduan agertzen da, e, bildurra hori, bildur hori, eta gainera ez bakarrik hori, uste dute, herri, klar, orduan harremanak ez ziren gehiegiak kanpoko jentearekin. Ta e, horrek bultzatzen du esanaz, bueno, herri hau gaizki baldin badabil, eta e, ilegen beltzak zigortzen baldin badu, ba, inguruko e, jentea ere parekatu ibiliko da, horri biliko da. Eta Testamentu batzutan esaten du, ba, ni eta nire emasteak egiten dugu elkarrekin, elkarrekin testamentu hau, e, bildurez gaudelako, oraindik e, kutsatu gabe, eh? e, e bildurez gaudelako, gu ere e, zigorrak harrapazuk gaituko, gaituela, eta orduan baimenak emun, eta dirua eman e, elizari, e, mezak esateko, eta olako zerotan. Eta bildurrez, bildurrez, Naiz eta oraindik oraindik legea ez eh, legeen beltza ez eh, berak kutsatuta izan, eh? Eta orduan esaten, bueno, hau mundu un bukaera da. Hau da ba askenengo munduko pentsatzea. eta herri apokalipsa. Ba apokalips particularra, baina berak edatzen dute mundu guztira, esan dut, eh, jainkoak nahi du nolabait ba, zigor, zigor hori me, zabaldu eta mundu guztira zabaldu. Guregan hau gertatzen da eta beste batzuetan ere hori gertatuko da. Bazekiten gainera inguruko herriak ere kutsatu da zeudela eta klaro, haiek ez zuten bersaten Alemanian edo Frantzian edo honun baiten zer gertatzen zen ingurudan eta inguru nahiko arrazoi handia ematen zuten esateko, bueno, hemen e, jainkoaren zigorra dator eta gu ba, bagoaz. Naiz eta oraindik oraindik gu osasuntzuekon Eta ez gaitu kutsatu, baino inguruan ikustu zutena, danak hiltzen ari zirela, danak lur jotzen ari zirela. E, ez zirela, e, elizan bertan e, lurperatu beharrean, ez kutsatzeko, kanpora eramate zituzten gorputzak, osea, fosas komunez zaten dara gaur egun, eh? nola baita, zuloak egin eta denak anbotat zituzten, edo baita ere, batzuk ateratzen ziren inguruko ermitetara, ermita ondora, eta han, han eh, lurperatu zen justen, nolabait kutsadura hori nolabait saiesteko, alde batera usteko. Eta, klaro, horre... Bai, azkenean, erligioak izugarrizko indarrartzen du. Eta, klaro, hemen adibidez e, oinetin kasuan, esaten dute, abade batzuk alde egin zuten, eskribauak ia denak eskribo bak, hau da, e, beren ardura handiena zen hil baino leno testamentu egitera. Eta testamentu egin ezik, ba, nolabait ba, gaizki sentitzen ziren, e, beren, e, beren ondasunak eta bestentzako, e, nahiz eta pentsatu igual mundua bukatuko zela, baina testamentu egin behar zen, batez ere mezak emateko eta horrelatarako. Eta eskribo danek alde indazen duen, jati, ba, junda, edo baserritara junda, kutsaduratik ies egiten. Eta abadeak ere bai, baina ikusiko dugu abaderen bat nolabait egon bai zegoen oru eta jauna eroia bezala bilakatuta hemen gelditu zena eta e, kutsatu zela baino bizirik ateratzen. zen eh? baino normalean hori eta orduan e, jenteak abadeen bila bai eskriboen bila eta bai abadeen bila konfesioak hartzeko eta konfesiotan ba agertzen da nolak ze bildurra zeukaten eta agertzen dire baita ere baita e, nolabait e, isilik e, isilik eukitako krimenak eta lapurketak eta horrelakoak. Agertzen, agertzen dira. Bai, normalean, bizimodu normalean, ez gertatu ez baliz, ba, oiek ez ziren agertuko. Baina hor agertzen da nolabait e, kutsadura ze indarra zeukan, eta nola ikusten duten beren bizimudu da bukatuta dagoela, eta a, ah, beren konsientzia garbitu behar dutela. Eta hor, aipatzen eh, Eliza ekin egonez, e, ikusi dugu eh, jendeak bazuela beldur hori, benetazko beldur hori, eta e, Elizak nolazbait justifikazione iketzen ez, beste bat eman behar zuela, bena e, zudakizunaz Elizak erabilidu hori ere nahitara bere politikaren zat, egokizelako zori jentearen bere eskuratzeko edo indartzeko, ala zen, ba, nola zbait, etzelakoz beste tres naikonen kudeatzeko edo espikazioen emaiteko. Claro, hori zen, e, e, gauz ez ezaguna, e, gertatzea legin beltza saltu da hemen, eta ez da egiu zergatik. Eta hor arrazoi bakarra mundua gobernatzen duenak bialde du, hor jainkoa bialdu du, eta erligioak hori aprobetsatzen du, behar bada beren onurarako, beren onerako ere bai, horti datoskio adibidez, ba, testamentuetan eta hainbeste porzentai elizarako, hainbeste porzentai mezetarako, hainbeste porzentai ba, e, arantzazura juteko eta ama virginari eskatzeko, ba, ez dakit, ze mesede, ez da? Eta orduan hori nabaitzen da, eta elizak horretu. Baina, Antzera antzerakoa zen, ba, handik urte gutxitara gertatu behar zena, ba, mila zeireun da maika inguruan, sorgin kontua gertzen ziren, ez bakarrik hemen, iparraldean eta be, igualdean gertatu zena. Orduan, Elizak hori ere aprobetsatu zuen, asmatuta, zeret ziren, eh, sorgina, bak, igu gaur egungo, baina gara hartan sorgina ziren, sorgina, pa, Eliz, Erlizako araua betetzen ez ikustenak, edo kontra zeudenak eta e, deabruakin harremanetan zeudela eta horik jenteak aprobetsatzen zuen olabait bere ganatzeko eliza, elizara ere, elizaratzeko e, jente normala, e, jentea herrikoa eta bai, eliza beti olakoak e, asmatu ditu eta bai, e, aparte bere mezua, olako mezu beltzak ere bihatzen zituen, klaro. Ichi mantoka. Saran, Otsailaren amabilan ortsilararekin, Sarako Sokobia etxean izaketako lepoan, Bertso Afaria, Amets Arzaiuz eta John Maia. Afaria, ogoi eurotan, Pogusalda, Asoa, Gasna, deserta eta kafea eta kopa bahne. Izena emaiteko 06 bost sorti bost bat behatzi lau iru behatzi edo 06 bi bat iru lau batxei sortzi bost. Afaria gaueko sortzietati goiti. Azken kantoe bat laurentz behar eki eskutik, uh, komertziala hua ikuan, eh? Uh, ez teat eh, uste, ez teat uste keumerziala denik, eta hau Euskal Herriko tale bat duk, uh, ez duik entzunen, eh? enuk bat esegur eh, gaztean entzunen denik, Euskal Herriatietan ere ez dakit sekulan entzun den, kan, talde hoi, Takuma deitzen da, taldea. Takuma? Takuma rege band. Hoi donostiarak dutzaka, bimilata sortzian sortia den tale bat, hortan amarkide bada, familia, familia handi bat. Gio uh, badi ere eh, funtzionamentu berezi bat, uh, erraiten die talde autonomoa, uh, eta otokudeatua dela. Ez komerzial hori. Ah, Hala, ordean badi beren filosofia, seguraski, beren barnea rauekin eta beren uh, funtzionamentu bereziaekin. Eta guk, bon, rege musika egiten die. Petar pipatzen? Ah, hori ez dakit egisoa. <laughs> Eh, eh? ez dakit bat, eh? eh agian bai, eh, holako musikaen egiteko. Asamblada eta holako deriga hoi. Enfin, bref, Eh, non, non, non. legatzen. Hor kasumak, etxai baino lagun gehiu eginen, eginen kasumak. Odian. Ez kontraioa, lagun hau etxai. Ah, oui, bai, bai, bai, egia, egia. Bon, ordin, eh, dena den, uh, uk, eh, ban, bi regia egiten dutela, beren hitzetan oso gai, gizarteko gaiak jorratzen dutie, eh, bat uh, munduko injustizien salatzeko eta beste, Bon, ego eskalirian frango ibilidia, berriziki justoki berrege festival horietan eta beste. Eta erran behar da, ez du galegin, mena erranen da izuitale. Abai, ah, galtzeginen da, bai. Tu eh, tukama, zer nahi du? Tukama, tukama, hoi, pensiat, hoi, e, eh, e, eh, zea, nunbait, nure ganezak, ketsua edo horlako izkuntza bat izan berdik. Ah, behotzen iz, behotzen iz, eh, ez izugun, uh, eh, izen hoi horaduk uh, eh, karaib, karaibetako eta afro mitologiatik edo folkloretik. Eta hauzean tukama uh, anantzien uh, semia. Nurena? Anantzi, ez dakite anantzi nurden, hain uh, zian, eta zian Armi arma... Anuntzi arana ezagutzen eta hartzea en ama, ez dukua. Ez dukua, ez dukua. Ni belza ezagutzen dit. Ene maztian ginekologoa azian, kasu. Ba, bon, jelos nindian, ene eh, maztian unkitzen meitzin, eta, bon, ale, deuze. Bo, igantzaik. Eh? Ba, eh, igantzaik finitik, guai. Eh. Bon, <laughs> eta ordin, eta ordin, zian armi arma duk... Uh, La reine montala gutier. Ah, eh, Armi Arma, eh, gizon Guison Billakatzentzian Armi Arma bat. Eh, edo Armi Arma, Guison Batian eskontik. Eh? Gordaik, eh? Gordetu. Zo fila bat. Ez, es menax se zo fila. Es eh, Guis Ah, Billakatzentzian Armi Arma zo edo bat, ba, ba, Spider-Man avant l'heure. Voilà, oui duc, oui duc. On dit mais là, voilà, euh, encore mythologie horraduk, eta anantzi, beraz, idu jala horraduk eh, gana iriko eh, tribu batetaik. Voilà. Bon, eh? Eta hirin baua hier. Eh, kasu, eh, no, nu, ni hain urun zuiten, tukamakoek die, daiki esplikatzen. Oh, eh? Hau den nik beren borzera mailia bilakatzen nuk, ide kronika Xavant ah, ah, Pentsatzen bai petar egiten zela, holako, deli gautetan sartzeko, xatu Ze, ah, ba, bai, bai, izan daiteke. Ez baduk kasuk egiten, eh, gure gizan leratzen aliz. Eh. eh? Odin, bala, eh, hortik, uskaz kantatzen behite ere, kantu ere mazte boz entzunen dugu doinu untan, doinu rege klasikoa, ala ere, mena goxo entzuteko, eta be, entzuten dugu, tukamakoak babel dorea deitzen den kantoriakin. lotoa berriz hor dago. Irabazteko, aste bateko egonaldia mendian. Ostatuetan apairuak, zare ornituak, jasna, arno, sukaldeko tresneria eta ez dakitzeroinu. Hitzordua, otxailaren hamabian, ostirararekin, aratzeko sortziak eta erdietan, heletako erregelu gela gela berotuan. Iruliko. Bere kampainakari, iruliko erratia, giten zautzia dena opari. Eta Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Martxoaren seia. Martxoaren seia iritsi den arte, berak bakarrik daki zenbat buelta eman dizkion buruari, zenbat ordu kendu dizkion loari, zenbat proba egin dituen ametxetan. Baina iritsi da martxoaren seia, eta egun berezia da Jose Mari Sagardui gatzaren zat. Modu batean edo bestean, bere bizitza aldatuko du gaurko egunak, ez daukatu darik. Mila bederatzireun da laro eta mairuko urte hontan, Egauraldi grisarekin sortu da martxoaren zeia, Granadako espetxe gainiko zeruan. Bere zeldan, dutxa bat hartu du gatzak, eta ondoren, kolore ezberdineko bi txandal jantzi ditu, bata bestearen gainetik. Mila bederatzireun larogeitik daukate preso, etako kide izateagatik. Ordurako, amairu borroka urte barruan egonda ere. Denbora horretan guzian, lehen graduan eduki dute beste hainbat preso bezala kartzelako baldintzarik gogorrenetan. Isolamendua, eguneroko katxeoak, leku aldaketa etengabeak, hori da bere rutina, urteek ilea urdintzen dioten bitartean. Badira zenbait hilabete granadako espetxean dela, errenka sartu zen atetik, Sebilako espetxean kartzeleroek emandako jipoi baten ondorioz. Egun hartan, furgoi zelularrak kartzela atarian ustean, burua makurtuta eta bi guardia zibilek besotik helduta zeramaten arren, Granadako plaza ikusteko denbora izan zuen, eta jendea promenan. Karrika bertan dugu eta, pentsatu zuen, sartzeko ate metalikoa bere atzean isten zen bitartean. Usaian ez erdian edo ez lekuetan egoten dira kartzelak, beste mundu bat direla azpimarratu nahi balute bezala. Baina Granadan, hiriaren bihotzean dago. Horregatik, iritsi zen egunetik, karrikako aurren jolasak eta emakumeen ahotsak sumatzen ditu gatzak patiotik. Eta El Carmen futbol zelaia argitzeko fokua ikusten du altueran. Eta Isabel Pantojaren kontzertu bat ere entzun zuen gau batez, arresiaren bestaldetik. Horregatik, iritsi zen egunetik, iria zaintzen duten Sierra badako mendiei begiratzen die zeldako leiotik, eta karrikan gora, karrikan behera dabiltzan personak imaginatzen ditu. Hain hurbil eta hain urrun dauden persona libreak. Horregatik, iritsi zen egunetik, bizitzatik banatzen duen arresi hori nola gain ditu besterik ez du buruan. Bost euskal preso daude Granadan, eremu arrotzean, elkarren babesle eta lagun bakarrak dira. Baina modulu zaldatzen dituzte noiz nahi, denbora baterako isolatu, haien arteko harremanak oztopatu. Horrek, zailtasunak biderkatzen dituen arren, karrika hain gertu senditzeak indarra ematen dio gatzari. Ekinaren ekinez, azkenean aurkitu du ies egiteko modua. Kide batek esan dionez, esian bada guardia zibilaren garita bat hainitzetan utxik egoten dena. Hainbat egunez, so egin ostean, bai estatu egin du hori, ez da inor egoten bertan. Horixe da kartzelatik eskapatzeko lekua. Garitara iritsiz gero, karrikan zaude. Zeldaren pabiloiaren eta esiaren artean, ordea, errezintoa dago bastimentuaren eta esiaren arteko zuloa, bost metro luze egiten dituena. Leiotik, errezintoaren neurriak kalkulatu nahian dabil gatza. Alde batetik bestera, kable telefonikoa pasatzen dela ohartu da. Posible ote da bertatik zintzilikatua, kanpora irtetea. Egun batez lortu du burdina mozteko sega bat zeudara heldu bezain laster, proba egin du oearen somierrarekin. Untxa martxan da. Gauean, txiza egitera altxatzean, garita begira geratu da leiotik. Espero zuen bezala, utxik dago. Begira segitu du pixkatean. Patioko segurtasun kamara bat, bere zeldaran zenfokatuta ikusi du bat batean. Barroteak serratzen, saiatzea arriskutsu egia da. ma zertan urentzen den utsumandoka astehuntako eskerak beti bezala gue kolaboratzale Fidelei, Charles Bidegain, Jose Antonio Azpiazu, Josu Martinez eta Laurentz Etxegoen eta zier aldiz zer, ba izan ahal bezain ez justu toi ahatz, beste traholak bazter utzik, anartean atiatia eta milapotia.